I ono jača i ispravi se na svojoj stabljici, izazivajući divljenje sijača. Da bi on svjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu ذلك لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غداة رأيته تنعى أعاليه أسافله Studio za medijsku produkciju Sebil vam predstavlja komplet kaseta Rijadu Salihin, Vrtovi pobožni. Poslušajte hadise časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. قاتله وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله Vrijednosti abdesta Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao kada musliman abdesti, pa opere svoje lice, spadnu mu s lica sa posljednjom kapi vode svi grijesi koje je počinio očima gledajući. Kada opere svoje ruke, spadnu sa njih sa posljednjom kapi vode svi grijesi koje je rukama počinio. A kada opere svoje noge, spadnu sa njih sa posljednjom kapi vode svi grijesi koje je nogama počinio. Tako da nakon abdesta ostane čist od grijeha. Hadis bilježi imam muslim. Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko od vas abdesti, pa abdestu potpuni. a zatim kaže Vjerujem da nema drugog Boga osim jedinog Allaha, koji nema druga, i vjerujem da je Muhammed njegov rob, i njegov poslanik, bit će mu otvorena osmjera džennetska vrata, da uđe na koja hoće. Hadis bilježi imam muslim. Vrijednosti ezana Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada bi ljudi znali vrijednost ezana i prvog safa, a zatim morali kockom određivati ko će je zaniti ili u prvi sav stati, oni bi to činili. A kada bi znali vrijednost ranjenja na namaz, oni bi se u tome natjecali. A kada bi znali vrijednost jacije i sabaha u džematu, oni bi na njih dolazili, pa makar pužući. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Muavija, radi Allahu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi veselem rekao Mujezini će biti najdužih vratova na sudnjem danu, s najvećom nadom će iščekivati Allahovu milost. Hadis bilježi imam muslim. Abdullah ibn Abdurrahman pripovjeda da mu je Ebu Seid al-Hudri radijallahu an rekao. Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada si sa svojim ovcama ili u pustinji htjedneš za namaz ezan proučiti, podigni svoj glas, jer sve što čuje glas mu jezina, bio čovjek, džin ili nešto drugo, svjedočit će mu na sudnjem danu. To sam čuo od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. kad izbilježi imam Buhari. Džabir, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ko kaže nakon proučenog jezana Allahu, gospodaru ovog poziva savršenog i namaza uspostavljenog, podari Muhammedu najodabranije mjesto u džennetu i proživi ga na hvale dostojnom mjestu koje si mu obećao. Zaslužio je moj šefat na sudnjem danu. Hadis bilježi imam Buhari. Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Primljena je dova koja se prouči između ezana i kameta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Vrijednost namaza. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Šta mislite kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka u kojoj bi se on pet puta dnevno kupao da li bi imalo prljavštine na njemu ostalo? Ne bi, odgovoriše prisutni. A poslanik sallallahu alihi wasallam dodade. To je primjer pet dnevnih namaza s kojima Allah briše počinjene grijehe. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Mesud, radi Allahu an, pripovjeda da je jedan čovjek poljubio neku ženu, pa je došao i obavijestio o tome Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tada je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći dobra djela zaista poništavaju loša. Čovjek tada upita, je li to vrijedi samo za mene? A poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovori, za sav moj ummet, hadis bilježe imami, buhari i muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Nad vama najizmjenično bdiju meleki dana i meleki noći, a smjenjuju se na sabahskom i kindijskom namazu. Zatim se oni koji su s vama noćili penju na nebesa, pa ih Allah pita, a on najbolje zna. U kakvom ste stanju ostavili moje robove? A meleki odgovore, Ostavili smo ih da klanjaju, a i zatekli smo ih da klanjaju. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Džerira ibn Abdullaha radi Allahu an se prenosi da je rekao Bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pa on pogleda u mjesec a bijaše noć punog mjeseca i reče Zaista ćete vi gledati vaše gospodara kao što gledate ovaj mjesec. Nikakve tegobe nećete osjećati. Pa ako ste u stanju da vas ne prođe namaz prije izlaska sunca i namaz prije njegova zalaska, onda to radite. Kad izbilježe imami, pohari i muslim. Burejde, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ko ostavi kindijski namaz, propala su mu njegova djela. Hadis bilježi imam Buhari. O naredbi čuvanja propisanih namaza. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Klanjali namaz i davali zekat, pa kada to učine, zaštitili su od mene svoje živote i svoje imetke, osim kada to Islam zahtjeva, a račun će Allahu polagati. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Džabir radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao između čovjeka, širka i nevjerovanja je ostavljanje namaza. Hadis bilježi imam muslim. Od Šekika ibn Abdullaha se prenosi da je rekao Ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam nisu ostavljanje ni jednog dijela smatrali nevjerstvom osim ostavljanje namaza. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Prvo zašto će čovjek biti pita na sudnjem danu je namaz. Pa ako mu bude ispravan i primljen, bit će spašen. A ako mu namaz ne bude primljen, bit će upropašten. A ako mu budu nedostajali neki fazovi, uzvišeni Allah će reći, pogledajte, ima li šta kod ovog mog roba od nafila, pa će mu se s njima nadopuniti ono što bude falilo od farzova. A zatim će biti pitan za ostala djela na isti način. Hadis bilježi imam Tirmizi. إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه نتيأسا فإن الفارج الله Vrijednost obavljanja namaza u džematu Ebu Hureyre الله anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Čovjekov namaz u džematu vrijedniji je od njegovog namaza u kući ili dućanu u kojem radi za dvadeset i nekoliko puta. To je zbog toga što kada čovjek lijepo uzmi abdest i krene u džamiju sa isključivom namjerom da klanja namaz u džematu, svakim njegovim korakom povećava mu se po jedan stepen i briše po jedna pogreška, sve dok ne uđe u džamiju. A od momenta kada uđe u džamiju, računa mu se da je u namazu sve dok je u džamiji zbog namaza. Svakog od vas meleki blagosiljeju, dokle god se nalazi na mjestu na kome je klanjao, govoreći, smilujemo se Allahu, oprosti i primi njegovo kajanje, sve dok čovjek ne izgubi abdest i time uznemiri meleke. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre, radi Allahu an, se prenosi da je rekao Došao je slijepac Allahovom poslaniku, sallallahu alihi wasallam, i rekao Allaho poslaniće, ja nemam vodiča koji bi me dopratio do džamije, a zatim je tražio od poslanika, sallallahu alihi wasallam, da mu dozvoli da klanja u kući, pa mu on odobri. Ali kad se ovaj udalji, dozva ga i upita. Čuješ li poziv na namaz? Da, odgovori slijepac. Onda mu se odazovi, doda poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježi imam muslim. Od Ibn Mesuda, radijallahu an, se prenosi da je rekao Ko bi želio da sutra sretne uzvišenog Allaha kao musliman, neka čuva ove namaze, jer će biti prepoznat po njima. Zaista je uzvišeni Allah propisao vašem poslaniku, sallallahu alihi wasallam, upute i sunnete. Namazi se ubrajaju u upute. Ako vi budete klanjali u vašim kućama i izostavljali džemat, tada ćete ostaviti sunnet vašeg poslanika, sallallahu alihi wasallam. A ako ostavite sunnet vašeg poslanika, zalutat ćete. Kaže Ibn Mesud, Allahu an, znam da mi, ashabi, nismo izostavljali namaz u džematu. Izostavljali su ga samo poznati munafici. Hadis izbilježi imam muslim. Ebu Derda, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Trojicu ljudi bili u selu ili u pustinji koji ne obavljaju namaz u džematu, šeitan je već savladao. Pa se držite džemata, jer vuk jede ovcu koja se odvoji od stada. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu i wasallam rekao Kada se prouči kamet za namaz, nemojte trčati, nego dođite hodeći, i budite smireni. Ono što stignete, klanjajte sa imamom, a ono što vas maši, potpunite, Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Osman radijallahu an navodi da Allahov poslanik sallallahu alihi vasallam rekao Ko klanja jaci u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko klanja još i sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć. Kad izbilježi imam muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh, navodi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kada bi znali šta je za sabah i jaciju pripremljeno od nagrade, dolazili bi da ih obave u džematu, pa makar pužući Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Enes radijallahu an navodi da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Džuma Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najbolji dan u kome sunce izađe je petak. U petak je stvoren Adem alaihi salam. Na taj dan je uveden u džennet i tog dana je izveden iz njega. Had izbilježi imam muslim. Selman el Farisi radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Svaki čovjek koji se okupa petkom, namiriše uljem ili mirisom, ode u džamiju ne rastavljajući dvojicu svojim hodom ili sjedanjem, zatim posluša imamov govor i klanja što mu je propisano, bit ćemo oprošteni mali grijesi između te i sljedeće džume. Hadis izbilježi imam Buhari. Ebu radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko se u petak okupa, kao što se okupa od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu, imaće nagradu kao da je žrtvovao devu. Ko ode u drugom satu, kao da je žrtvovao kravu. Ko ode u trećem satu, kao da je žrtvovao rogatog ovna. Ko ode u četvrtom satu, kao da je žrtvovao kokoš. Kod je u petom satu, kao da je žrtvovao jaje. A kada se imam pojavi, meleki uđu i slušaju hutbu. Had izbilježe imami, buhari i muslimu. فررت منه به وأين أمنع ممن حسبه الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله Pritvrđeni sunneti uz farzove i druge na file. Remla bintu Ebu Sufjan, radijallahu anha, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Nema jednog Allahovog roba koji svaki dan klanja 12 rekata na file, a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu. Hadis bilježi imam muslim. Abdullah ibn Mugafel radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao između svakog ezana i kameta propisan je dobrovoljni namaz, to jest na fila. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Ibn Omera, radijallahu an, se prenosi da je rekao Klanjao sam sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi veselem, dva rekata prije i dva rekata poslije podnevskog farza, dva rekata poslije džumanskog farza, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. A iša radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Dva rekata sabahskog sunneta su bolja od unjaluka i svega što je na njemu. Hadis bilježi imam muslim. Od Ibn Omera, Allahu an se prenosi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem bi u toku čitavog mjeseca učio na dva rekata prije sabahskog faza. Kul ja ejuhel kafirun i kul huvallahu ahad. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Aiše Allahu anha se prenosi da je rekla Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi klanjao od jacije do sabaha, 11 rekata, predajući selam poslije svaka dva rekata, a zatim bi završio sa jednim rekatom. A kada bi mu jezin završio sa sabahskim ezanom, Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem bi ustao i klanjao dva kratka rekata, a zatim bi legao na desnu stranu i tako pričekao dok mu jezin ne prouči kamet. Hadis bilježi imam Muslim Ummu Habiba radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko bude čuvao četiri rekata prije podnevskog farza i četiri poslije, Allah će ga zabraniti vatri džehennemskoj. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah se smilovao čovjeku koji klanja prije kindijskog faza četiri rekiata. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Enesa radi an se prenosi da je rekao Klanjali smo u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam dva rekata prije akšamskog faza, pa su ga upitali da li ih je i Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao, a on je na to odgovorio – on nam to nije naredio, ali nas je vidio da klanjamo i nije nam zabranio. Had bilježi imam muslim. Ebu Katade, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem, rekao Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata. Had bilježe imami, Buhari i muslim. Od Ibn Omera se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam nije klanjao poslije džume nikakvu na filu, dok ne ode kući, pa bi kod kuće klanjao dva rekata. Hadis bilježi imam muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam klanjao vitr namaz u svako doba noći. Nekada bi klanjao na njenom početku, nekada u sredini, a nekada na kraju a zadnje vrijeme svog života klanjavao je vitr na kraju noći. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Zer, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi rekao Svaki dan na svaki vaš glob ste dužni dati sadaku. Svako izgovoreno subhanallah je sadaka, svako izgovoreno elhamdulillah je sadaka, Svako izgovoreno Allahu Ekber je sadaka. Svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka. Naređivanje dobra je sadaka. Odvraćanje od zabranjenog je sadaka. A sve to zamjenjuju dva rekata duha namaza. Hadis bilježi imam muslim. والوان ليس إلا صمودا فما زالت وحدة الليالي والوان ليس إلا صمودا ولا لانت له أبدا قمرا فها قد نبى صارا شديدا يفجر ثورة ويعلن Džabir, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao U svakoj noći ima jedan čas kojeg, ako čovjek potrefi, moleći uzvišenog Allaha za neko dunjalučko ili ahiretsko dobro, molba mu biva uslišana. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, pa klanja i probudi svoju ženu, pa ako ne htjedne ustati, popršće je vodom. Allah se smilovao i ženi koja ustane noću, pa klanja i probudi svog muža, pa ako ne tjedne ustati, popršće ga vodom po licu. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, Allahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada čovjek probudi svoju ženu noću, pa oboje klanjaju dva rekata noćnog namaza, odvojeno ili u džematu, bivaju upisani u one koji se Allaha sjećaju. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko klanja teravih namaz, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, bit ćemo oprošteni mali grijesi koje je počinio. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Zaid ibn Sabit radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao O ljudi, klanjajte u svojim kućama, jer je najbolji namaz nakon farzova onaj kojeg čovjek obavi u svojoj kući. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Džabira, radijallahu an, se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je učio da klanjamo istiharu namaz u svakoj prilici, kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana. Govorio je, kada neko od vas hoće uraditi nešto, neka mimo farza klanja dva rekata, a zatim neka kaže, Allahu moj, ti znaš šta je dobro, pa mi ga omogući. I molim te da mi to svojom moći odrediš i molim te da mi ga daš od tvoje velike blagodati. Ti zaista sve možeš, a ja ne mogu. Ti sve znaš, a ja ne znam. I ti si poznavalac tajni. Allahu moj, ako je ovo što naumi korisno za mene, moju vjeru, dunjaluk i ahiret, ti mi ga odredi i olakšaj, a zatim mi daj beričet u njemu. A ako je ovo što naumi zlo za mene, moju vjeru, Dunjaluk i Ahiret, ti ga otkloni od mene i udali me od njega i odredi mi dobro, ma gdje ono bilo. A zatim mi daj da s njim budem zadovoljan. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko prisustuje dženazi dok se namaz obavi, Imaće za to nagradu jedan kirat. Ako ostani do poslije ukopa Mejita, će nagradu dva kirata. Šta je to kirat? Upita neko. A poslanik, sallallahu alaihi wasallam, odgovori. Kirat je poput velikog brda. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ibn Abbas, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao kada umre musliman pa mu dženazu klanja 40 ljudi koji ne čine širka Allahu ne pripisuju mu druga Allah će ih učiniti njegovim šefačijama na sudnjem danu kad izbilježi imam muslim od Malika Ibn Hubejre se prenosi da ima običaj i mali broj ljudi koji bi dođi da klanjaju dženazu namaz podijeliti na tri safa, a zatim bi reci. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, kome dženazu klanjaju tri safa ljudi, zaslužio je džennet. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, požurite snošenje mejita. Ako je bio dobar čovjek, onda ga nosite dobru koje čeka ako je bio loš, onda to zlo skidajte sa svojih ramena. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Kada ljudi ponesu umrlog na svojim ramenima, ako je bio dobar čovjek, on kaže, požurite sa mnom. A ako je bio loš, on kaže, teško meni. Kuda idete sa mnom? Njegov glas čuje sve, osim čovjeka. A kad bi ga čuo čovjek, one svijestio bi se. Had izbilježi, imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Duša vjernika je vezana za dug, sve dok se taj dug ne vrati. Had bilježi imam Tirmizi. Od Osmana radijallahu an se prenosi da je rekao kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem završio sa ukopom umrlog, stao bi nad njegovim kaburom i rekao Tražite od Allaha oprost vašem bratu i da ga učvrsti, jer njega sada ispituju. Hadis bilježi imam Ebu Davud. فرغم الموت قد أضحى جنودا أيا تاريخ اعتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا أيا تاريخ اعتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا فإن دار الزمان وراء شعري صداقة i dova za umrlog. Od Aiše radi Allahu anha se prenosi da je neki čovjek rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam Moja majka je iznenada umrla, a da išta progovorila, smatram da bi sadaku oporučila. Pa hoće li ona imati ikakvu nagradu? Ako ja sadaku za nju podijelim? Hoće, odgovori poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela, osim vakufa, to je strajne sadake, znanja kojim se iza njega koriste ljudi i dobro odgojenog djeteta koje doučini za njega. Hadis bilježi imam muslim. Pohvala umrle osobe. Od Enesa, Allahu an, se prenosi da je rekao Pronesen je jedan mejit i ljudi su o njemu lijepo govorili. Pa je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ueđebet. Potom je pronesen drugi, pa su ljudi o njemu ružno govorili. Pa je poslanik sallallahu alihi wasallam ponovo rekao Ueđebet. Omer radijallahu an tada upita, šta znači ueđebet? A poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovori, prvog meita ste spomenuli po dobru, pa mu je obavezan džennet. A drugog ste spomenuli po zlu, pa mu je obavezan džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Urođene ljudske potrebe koje je potvrdio Islam. Od Ebu Huzeife, radi Allahu an se prenosi da je rekao, kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ustao iza sna, čistio bi usta mi svakom. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Šurejha ibn Hanija se prenosi da je rekao, upitao sam Aishu radi Allahu anha, Šta bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam prvo radio kada uđe u kuću? Prvo bi upotrijebio misvak. Odgovorila je. Hadis bilježi imam muslim. A iša radi Allahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Deset stvari su urođene ljudske potrebe. Podrezivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, ispiranje nosa, podrezivanje nokata, pranje nogu između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje poslije nužde. Hadis bilježi imam muslim. Ibn Omer radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Islam je izgrađen na pet stubova – svjedočenju da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu Ramazana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Post Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Islam je izgrađen na pet stubova, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hađa i postu Ramazana. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Uzvišeni Allah je rekao, svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta on pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi i neka ne viče, a ako ga neko napadne neka kaže, ja postim. Zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. Postač ima dvije radosti. Kada iftari, raduje se svom iftaru. I kada susretne svoga gospodara, obradovat će se svome postu. Hadise bilježe imami, Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'ad radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao jedna od osam džennetskih vrata zovu se Rejjan, na njih će ući samo postači, reći će se. Gdje su postači? Oni će ustati kada uđu, ona će se zatvoriti. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ebu Hureyre, Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko posti Ramazan, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, oprostit će se grijesi koje je do tada počinio. Hadis bilježe imami, puhari i muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Postite kada vidite mlađak i prekinite s postom kada ga vidite. A ako ne mognete vidjeti, dopunite šaban 30 dana. Hadis bilježi imam بخاري وتحريرا وإماء نبيدا قد عاهدوا الرحمن حقا وما نقض الأبات لهم عهودا قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا Ibadet u noćima Ramazana. Ebu Hureyde, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko provede Lejletul Qadr u ibadetu, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni mali grijesi koje je počinio. Hadis bilježe imami, pohari i Muslim. A iša radi Allahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Tražite Lejletul Qadr u neparnim noćima, zadnjih deset dana Ramazana. Hadis bilježi imam Buhari. Od Aisha radi Allahu anha se prenosi da je rekla Kada bi nastupila zadnja desetina Ramazana, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bi provodio noći u ibadetu, probudio bi svoju obitelj i trudio se da i ibadet bude što bolji. Hadis bilježe imami, Buhari i moslim. Od Aisha radi Allahu anha se prenosi da je upitala Allahov poslanika. O Allahov poslaniće, kada bi znala u kojoj je noći Lejletul Qadr, šta bih u njoj učila? A on joj odgovori. Uči Allahumme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahu moj, ti si onaj koji oprašta i voliš da opraštaš, pa mi oprosti. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Ibn Abbasa radijallahu an se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi veselam je bio najdarežljiviji od svih ljudi, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu, kada se sastajao sa Džibrilom. Džibril mu je dolazio svaku noć tokom Ramazana i podučavao ga Kur'anu. Zaista bi tada poslanik sallallahu alaihi wasallam bio darežljiviji od vjetra koji donosi kišu. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Dobrovoljni post Ebu Ejub el-Ansari radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao koji isposti Ramazan, a zatim isposti šest dana ševala, imat će nagradu kao da je postio čitavu godinu. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Horeire, radi Allahu anh, navodi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najvrijedniji post poslije posta u mjesecu Ramazanu je post u mjesecu Muharremu, a najvrijedniji namaz poslije farza je noćni namaz. Hadis bilježi imam muslim. Od radi radijallahu anha se prenosi da je rekla Ni u jednom mjesecu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nije više postio od mjeseca Šabana. Znao je postiti cijeli Šaban. Hadis bilježe imami Buhari i muslim. Ibn Abbas, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od deset prvih dana Zulhidžata. Prisutni upitaše, ni džihad na Allahovom putu, ni džihad na Allahovom putu, osim ako čovjek izađe u boj sa svojim imetkom i ne vrati se. Odgovori poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježi imam Buhari. Od Ebu Katade, radijallahu an se prenosi, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam upitan o postu na dan Arefata, pa je odgovorio, on iskupljuje grijehe iz prošle godine, te ostatak tekuće godine. Hadis bilježi imam muslim. Od Ebu Katade, Allahu an se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam upitano postu Ašure, pa je rekao, on iskupljuje grijehe prošle godine. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre, Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, dijela se predočavaju uzvišenom Allahu ponedjeljkom i četvrtkom pa volim da se moja djela predočavaju dok postim. Hadis bilježi imam Tirmizi. Abdullah ibn Amr radi Allahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Post tri dana svakog mjeseca je kao post čitavu godinu. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Zer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ako postiš u mjesecu tri dana, onda posti 13., 14. i 15. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neka niko od vas ne posti dan ili dva prije Ramazana, osim ako posti svoj uobičajeni post. Hadis imami, Buhari i muslim. Enes radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ustajte na sehur, jer je u sehuru peričet. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Sulejman ibn Amir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada se neko od vas iftari, neka se iftari s hurmama, a ako nema hurmi, neka se iftari vodom. Hadis izbilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko ne ostavi lažan govor i postupke po njemu, nema potrebe da ostavlja ni svoje jelo i piće. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu an, također navodi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada neko od vas posti, pa zaboravi i jede, ili se napije vode, neka ne prekida svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Aiše Allahu anha se prenosi da je rekla Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam je zaticala zora, a bio bi džunup od odnosa sa svojim ženama, pa bi se okupao i nastavio post. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Zaid ibn Khalid radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu postača, a postaču neće biti umanjeni njegovi sevapi. Hadis bilježi imam Tirmizi. لغير الله أو كنا عبيدا يا تاريخ عقدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا فإن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا لئن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا اتكاف Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je boravio u itikafu zadnjih deset dana Ramazana svake godine, sve dok mu uzvišeni Allah nije uzeo život, a poslije njega su u itikafu boravile njegove žene. Hadis bilježe imam Buhari i muslim. Hadž Ibn Omer, Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Islam je izgrađen na pet stubova, svjedočenju da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu radi Allahu an navodi da Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Ko obavi hađ, a ne bude nepristojne i ružne riječi govorio i ne bude učinio ni jedan grijeh, vratit će se bez grijeha kao da ga je tek majka rodila. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi sellem rekao Umra do umre, iskupljuje počinjene i male grijehe između njih. A za hađ mebrur nema druge nagrade osim dženneta. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. A iša radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nema dana u kome Allah oslobodi više robova od vatre od dana refata Hadis bilježi imam muslim. Od Lakita ibn Amira radi Allahu an se prenosi da je došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao Moj otac je jako ostario i ne može putovati. Da li da za njega obavim hadži umru? Obavi, reče mu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježi imam Ebu Davud džihad. Od Ibn Mesuda, radi Allahu se prenosi, da je upitao Allahov poslanika, sallallahu alihi wasallam, koje je dijelo Allahu najdraže, namaz u njegovo vrijeme, a koje je poslije toga dobročinstvo prema roditeljima, a koje je poslije toga džihad na Allahovom putu, odgovori poslanik, sallallahu alihi wasallam. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Abdurrahman ibn Džubeir radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao mnoge čovjeka koji se zapraše na Allahovom putu neće doticati vatra. Hadis bilježi imam Buhari. Ibn Abbas radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Dva oka neće doticati džehennemska vatra. Oko koje je plakalo iz straha i sprušenosti prema Allahu i oko koje je budno stražarilo na Allahovom putu. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Džabira radijallahu an se prenosi da je neki čovjek upitao Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje ću ja ako poginem? U džennet, odgovori poslanik. Čovjek tada baci hurme koje je držao rukama, a zatim stupi u borbu, pa se borio sve do pogibije. Hadis izbilježi imam muslim. Nauka Muavija, radi Allahu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kome Allah želi dobro, pouči ga i uputi ka razumijevanju vjere. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ebu Musa, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Primjer upute i znanja s kojime Allah poslao je kao primjer obilne kiše koja padne na zemlju različite kvalitete. Dobra, plodna vrsta zemlje primi vodu, te iz nje izraste trava i bilje. Neplodna zemlja primi i zadrži vodu, pa uzvišeni Allah od nje da korist ljudima, te oni piju, poje stoku i zalijevaju biljke. Treća vrsta je pjeskovito tlo, koje niti zadržava vodu, niti na njoj šta raste. Hadis izbilježe imami, buhari i muslim. Sehl ibn Sad radijallahu anha, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ali radijallahu anha Da uzvišeni Allah tvojim uzrokom uputi jednog čovjeka, bolje ti je od najboljih deva, kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Abdullah ibn Amr radijallahu anha, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Prenosite od mene što čujete, pa makar i jedan ajet. I nema smetnje da pripovijedate od Izraelšana. Ako namjene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko krene putem na kom će tražiti šarijatsko znanje, uzvišeni Allah će mu njime olakšati put u džennet. Had izbilježi imam muslim. Ebu Mame, Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Prednost učenog nad pobožnim je kao prednost mene u odnosu na najnižeg od vas. Zatim je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Zaista Allah, njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje mrav u svom mravinjaku, pa čak i riba u vodi, donosi salavat na onoga koji podučava svijet dobru. Had bilježi imam tirmizi. Ebu Derda, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Zaista su učenjaci nasljednici poslanika. Poslanici nisu ostavili u nasljedstvo ni zlatnjake, ni sebrnjake nego su ostavili u nasljedstvo nauku, pa je uzme, uzeo je obilan dio. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ko bude upitan u nečemu što zna, pa ga sakrije, na sudnjem danu će biti zauzdan u uzdama od vatre. Hadis bilježi imam Ebu Davud. فما للأبات سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا فبالدم يرجع الأقصى عزيزا ونصنع بالدم الفجر الجديدا فما الدم للأبات سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا يضيء الدرب للأحرار ثار ويحرق باللظلعة اليهودا Poglavlje o zabranjenim dijelima. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Klonite se sedam upropaštavajućih grijeha, a koji su to grijesi, upitaše prisutni. Pripisivanje Allahu druga, sihr, bespravno ubijstvo, uzimanje kamate, uzimanje imetka jetima, bježanje spojnog polja i potvaranje za blud čestitih vjernica, odgovori poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Hadis izbilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Na sudnjem danu prvo će se suditi čovjeku koji je poginuo kao šehid na Allahom putu. Allah će mu pokazati sve blagodati koje mu je dao i on će ih potvrditi. Pa će ga uzvišeni Allah upitati. Šta si učinio sa tim blagodatima? Borio sam se u tvoje ime dok nisam poginuo lažeš, reći će mu Allah. Borio si se da bi rekli kako je hrabar i eto, rekli su. Zatim će narediti da ga naglavački baci u vatru. I učenjaka koji je mnogo učio Kur'an i podučavao druge, uzvišeni Allah će podsjetiti na sve blagodati koje mu je dao i on će ih potvrditi, pa će ga Allah upitati. Šta si učinio sa tim blagodatima? U tvoje ime sam učio i podučavao druge Kur'anu. Lažeš, reći će mu Allah. Učio si nauku, da bi rekli kako je učen. I učio si Kur'an, da bi rekli učač. I eto, hvalili su te. Zatim će narediti da ga naglavački baci u vatru. I čovjeka kojem je uzvišeni Allah dao obilan metak, Allah će podsjetiti na sve date mu blagodati. On će ih potvrditi i Allah će ga upitati. Šta si učinio sa tim blagodatima? Dijelio sam i metak u tvoje ime na sve strane. Allah će mu reći. Lažeš. Dijelio si i metak da bi rekli kako je darežljiv. I eto, rekli su. Zatim će Allah narediti da i njega naglavački bace u izbilježi Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu a navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Tri su glavna obilježja munafika, licemjera. Kad govori laže, kad obeća ne izvrši, kad mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Ebu Musa Allahu an se prenosi da je upitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam Ko je najbolji musliman? Onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni i mirni muslimani, odgovori on. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Sehl ibn Sa'ad Allahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko mi garantira bezgriješnost jezika i spolnog mjesta, ja mu garantujem džennet. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Čovjek izgovori neku rič na koju i ne obraća pažnju, a zbog nje će biti bačen u vatru dublje nego što je razdalina od istoka do zapada. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Sufjana ibn Abdullaha Allahu, on se prenosi da je rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam Poduči me nečemu čega ću se čvrsto držati. Reci, Allah mi je gospodar, a zatim ustraj. A čega se najviše plaši za mene, Allahu poslaniče, on se uhvati za svoj jezik i reče, ovoga, had izbilježi imam tirmizi. Od Ukbe ibn Amira, radi Allahu anhu, se prenosi da je upitao Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u čemu je spas, Allahov poslaniče? Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna i plaći nad svojim grijesima. Odgovori. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, upitao, Znate li šta je ogovaranje? Prisutni rekoše. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ogovaranje je da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli. A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo? Upitaše. Ako bude pri njemu ono što spominješ, ogovorio si ga. A ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga. Hadis bilježi imam muslimu. Ebu Bekr, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao na oprosnom hađu. Vaša krv, vaši imeci i vaše časti su sveti, kao što je svet ovaj dan, u ovom mjesecu i u ovom gradu. Kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Enes, Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada sam bio na mirađu, prošao sam pored ljudi koji su bakrenim noktima sami sebi grebali lica i prsa. upitao sam, ko su ovi ljudi, džibrile? To su oni koji su druge ljude ogovarali i kaljali im čast, odgovori on. had bilježi, imam Ebu Davud. Huzeife, Ibnul Jeman radijallahu anhu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Neće ući u džennet onaj ko prenosi tuđe riječi, zavađajući tako ljude. Hadis bilježe imami Buhari.